يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وانفعنا ما علمتنا يا أكرم الأكرمين وزدنا علما يا أرحم الراحمين Thumma emma ba'd. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede u tome do sudnjega dana. Na početku, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Cijenjena braćo i poštovani sestre, pred nama je jedna vremenska sezona u kojoj ljudi ne štede snagu u pokornosti šeitanu, neka je Allahu subhanahu wa ta'ala prokljestvo na njega. Dobro ste čuli, u ovoj sezoni ljudi ne štede snagu u pokornosti šeitanu, neka je Allahu subhanahu wa ta'ala prokljestvo na njega, a to je ljeto. To je period u kojem žene u dosta slučajeva muslimanke, bježeći od vrućina, razgoličavaju se i time svoja jeftina tijela pokazuju onima kojima nije dozvoljeno da gledaju u njih. Stoga, cijenjena braću i poštovane sestre, mi na početku ove sezone pokušat ćemo sa ovim predavanjem da ojačamo naša vjerovanja, naše imane i da spremni dočekamo ovo iskušenje koje nam neminovno dolazi. Iako treba da znamo da ove stvari i neke stvari slične ovoj stvari kao što je sjećanje na smrt, obaranje pogleda, opasnost od gibeta, čovjek bi, braćo moja draga, s vremena na vrijeme trebao da nešto posluša ili pročita na tu tematiku. Jer to su stvari kojima čovjek je neprestano izložen, a brzo se privikne na njih i brzo zaboravi na opasnost ovih stvari. Brzo počnemo, braćo moja draga i cijenjene sestre, da puštamo svoje poglede i da gledamo ono što nam nije dozvoljeno. Brzo zaboravimo da ćemo jednog dana biti posjećeni od jednog gosta kojeg mi nimalo ne priželjkujemo, a to je Allahovi zaslanik, melek smrti. Brzo se opustimo što i kako biva razlogom da se ne pripremamo za onaj svijet. Brzo zaboravimo na opasnost gibeta, prenošenja tuđih riječi, olako upadamo u ta gnusna djela. Na samom početku želim da naglasim, na braću i poštovani sestre, da je ovo predavanje upućeno prvo meni. I zaista sam se mnogo okoristio pripremajući ovo predavanje, a zatim svakom od nas jer ne sumnjam da smo svi potrebni savjeta na ovu tematiku. Jer mnogo je pokazatelja, cina braćo i poštovane sestre, da se olako odnosimo naspram ovih veoma krupne stvari, a nažalost za mnogi od nas sitna. Također, kada govorimo o ovoj stvari, ne možemo, a da ne spomenemo, da obaranje pogleda od onih stvari koje nisu dozvoljene proizilazi iz jačine imana, čovjekovog vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, braću moja draga, kao što vodimo evidenciju o mnogim dunjalučkim stvarima, također treba da vodimo evidenciju o našem imanu. Mi ćemo vidjeti kada, na primjer, nastupa zima, svi mi svoja auta pripremimo za zimski period naspijemo antifriz, promijenimo svečice i nešto slično tomi. Vodimo evidenciju o našim dunjalučkim stvarima, ali da li vodimo evidenciju o našem imanu? Jer o našem imanu ovisi naš uspjeh i na dunjaluku i na ahiretu. Zato, braćo moja draga, treba da vodimo evidenciju o svome imanu i da se često zapitamo gdje je naš iman, na kojem nivou, da li je u porastu ili je u padu. A naročito, braću moja draga, kada znamo da živimo u ovim teškim vremenima, naročito kada znamo da nam je na pomolu jedna ovakva sezona. Također kada govorimo o obaranju pogleda, ne možemo a da ne spomenemo nekoliko riječi o blagodati vida kojom je Allah subhanahu wa ta'ala počastio velik broj ljudi. Zaista je malo vremena da bi mi mogli ovdje u nekoliko riječi spomenuti blagodati vida, ali braćo moja draga, ukratko, neka se svako od nas zapita i neka razmisli kako je onima koje je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao oduzimanjem te blagodati. Koliko bi platili da mogu da progledaju samo nekoliko momenata A mi, mi uživamo tu Allahovu subhanahu wa ta'ala blagodat i ne osjećamo da smo u blagodati. Ali znajte, cijenina braćo i poštovane sestre, da ćemo biti pitani za tu blagodat i za mnoge, mnogo manje blagodati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا كاجي الله سبحانه وتعالى zaista sluh i vid i srce sve te stvari bit ćete pitani za njih وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ والأفئدة قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji vam je podario sluh i vid i srca, a vi zaista malo zahvaljujete. U hadisu kojeg je zabilježio ima muslim od Ebu radi radijallahu ta'ala anhu, ovaj hadis ćemo citirati samo u njegovom značenju. Kaže, bili smo jedne prilike kod Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame pa je se nasmijao. Pa smo ga upitali, o Božiji poslaniće, zašto si se nasmijao? Ili Božiji poslanik sallallahu alihi wasallame pita, znate li šta je razlog moga smijanja? Pa su rekli Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je rekao, sjetio sam se razgovora Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu i njegovih robova. Pa kada robovi kažu Allahu subhanahu wa ta'ala mi želimo da mi budemo svjedoci za nas. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala će učiniti da se njihova usta začepi pa će protiv njih svjedočiti njihove noge. Braćo moja draga, Naše noge će svjedočiti za nas ili protiv nas na sudnjem danu. Naše oči će svjedočiti ili za nas ili protiv nas na sudnjem danu. Naše ruke će svjedočiti za nas ili protiv nas na sudnjem danu. Naše uši će svjedočiti ili za nas ili protiv nas na sudnjem danu. Mnogo je stvari Mnogo je faktora koji ukazuju na važnost ove tematike. Mi ćemo spomenuti samo neke. Prva stvar kada govorimo o ovoj temi, ne možemo, a da ne govorimo o ženi. Žena, braćo moja draga, je jedno od najvećih iskušenja koje je ostalo nakon smrti Božih poslanika sallallahu alihi wasallame. Boži poslanik sallallahu alihi wasallame više puta je ukazao na fitnu i iskušenje žena. U hadisu kojeg je zabilježio ima muslim od Ebu Sa'ida el-Hudrija radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam kazao čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena. Zaista je prvo iskušenje Izraelčanima bilo u ženama. Također u hadisu kojeg je zabilježio imam Buhari i muslim od Usame ibn Zejda da je rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame nisam ostavio poslije mene nešto štetnije za ljude iz moga ummeta od žena. Također, od stvari koje ukazuju na bitnost ove tematike jeste rasprostranjenost, razgoličenosti. To se, braćo moja draga i cijenine sestre, ogleda u više stvari. To se sigurno najviše prezentuje na našim ulicama nakon toga, a možda i prije toga razgoličavanje, bezobrazluk koji se prezentuje svakodnevno na našim TV kanalima. Nakon toga dolaze druge stvari kao časopisi, raznorazna reklamiranja proizvoda, ambalaža, pa čak do te mjere, braćo moja draga i cijenine sestre, da šeitan je uljepšao ljudima to pa da su žene čak počele da reklamiraju i autodijelove, iako žene, znači, u osnovi nemaju nikakve veze s time, ali šitanje da kažemo, mnogo zavladao sa ljudima. Također, od stvari koje ukazuju na bitnost ove tematike jeste gurbetluk, hijjaba, pokrivanja ženi. Do te mjeri, cina braću i poštovani sestre, da ćemo dosta puta naći da najviše ko se buni protiv pokrivanja žena jesu oni ljudi koji nemaju u dosta slučajeva ni osnovne stvari od islama pri sebi. Dosta puta ćemo naći da se najviše bune za pokrivanje žena, a pogotovo ako se radi o pokrivanju lica žene, žene koje ne klanjaju nijedan namaz, takve žene se najviše bune protiv pokrivanja žena. Nakon ovog kraćeg izlaganja spomenut ćemo neke hadise Božih poslanika sallallahu alaihi wasallame i neke kuranske ajete koji govore na ovu temu. U hadisu kojeg je zabilježio imam Et-Tirmidhij i Ebu Davud, a poznati islamski ekspert Muhammed Nasruddin Albani kazao je za ovaj hadis da je dobar. Od Ali radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao Ali, o Alija, nemoj popratiti pogled pogledom. Dozvoljen ti je prvi, a nije drugi. Ovaj hadis, braćo moja draga, ne možemo shvatiti nikako osim onako kako nam ga je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam pojasnio u drugom hadisu. Zašto ovo govorimo? Zato što Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže dozvoljen ti je prvi, a ne drugi pogled kako ne bi neko shvatio da je dozvoljeno namjerno pogledati prvi put. Ovdje se to odnosi na prvi pogled koji se desi iznenada i nehotici. To nam pojašnjava Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame u hadisu koji je zabilježio ima muslim. Od džabira radijallahu ta'ala anhu kaže pitao sam Boži poslanika sallallahu alaihi wasallame o iznenadom pogledu pa mi je naredio da oborim pogled. Poslušajmo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada govori o obaranju pogleda pa kaže A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa kulli lil yaguddu min abisarihim ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يضدن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prijevodu značenja ovih kuranskih ajeta, reci vjernicima, neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, to im je bolje, jer Allah uistinu zna ono što oni radi i reci vjernicama, neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim i neka ne dozvoli da se od ukrasa njihovi vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnji. Kada bi muslimani i muslimanke sproveli samo ovaj kuranski ajet u praksi, sigurno 80% najmanje razvrata koji postoji danas bi nestao. Koliko cijena, braćo i poštovani sestre, bluda i zinaluka je počinjeno zbog neobaranja pogleda i nepokrivanja stidnih mjesta. Koliko brakova je razvaljeno, koliko problema u brakovima je nestalo zbog neobaranja pogleda i nečuvanja stidnih mjesta. Koliko zaraznih bolesti Allah subhanahu wa ta'ala je poslao ljudima zbog neobaranja pogleda i nečuvanja stidnih mjesta. Koliko vambračne djece je rođeno zbog nepoštovanja ovih ajeta? Koliko je bespravni abortusa urađeno? Zbog neobaranja pogleda i nepokrivanja stidnih mjesta. Ova riječ, braćo moja draga, abortus, to je samo šeitanova spletka. To je, braćo moja draga, ubijstvo. To je ubijanje insana. To je ubijanje insana u koga je već udahnuta duša i kao takvi želimo uspjeh. Znajte, cijena braćo i poštovane sestre, da nećemo naći perspektivu na ovakav način, na svakom koraku se krše Allahove subhanahu wa ta'ala granice, na svakom koraku se čine harami, čine stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Zar takav ummet zaslužuje da bude onaj ummet koji će voditi čovječanstvo? Poslušajmo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Neka se pripazi Poslušajmo, braćo moja draga, Allahu subhanahu wa ta'ala prijetnju svima nama. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ Neka se pripaze oni koji radi suprotno onome što je naredio Allah subhanahu wa ta'ala da ih ne bi zadesila nekakva smutnja ili teška patnja od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da malo zaustavimo se kod ovog kuranskog ajeta i da ga malo prokomentarišemo. Vidimo, braću moja draga, da Allah subhanahu wa ta'ala počinje u ovom kuranskom ajetu sa naredbom da se obori pogled, a nakon toga da se čuvaju stidna mjesta. Zašto to? Zato, kao što kažu Arapi, en navaru beridu zina, pogled je poštar bludu. To znači, blud se ne može desiti osim nakon što se prije toga desi pogled. Također vidimo u ovom kuranskom ajetu, iako se to ne može shvatiti iz prijevoda, ali može se shvatiti iz poznavanja arapskog teksta gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada ne ređuje obaranje pogleda, kaže min sarihim, Ovdje ova rječica min, što u arapskom znači od, označava, kao što to kažu tumači Kur'ana, djelimičnost Što znači da imamo, braćo moja draga, poglede koji su u osnovi zabranjeni, ali sticajem okolnosti ti pogledi mogu postati dozvoljeni. Pa na primjer, čovjek kada želi da se ženi, dozvoljeno mu je da gleda u ženu koju želi da oženi, iako mu je u osnovi, kao što smo rekli, pogled u žene zabranjen. Također, doktoru je dozvoljeno sticajem okolnosti da pogleda u ženu koju liječi, ako nema odgovarajućeg kadra ženskog koji bi mogao uraditi to ili slučaj kadije kada sudi dozvoljeno mu je da pogleda u svjedoke kako bi razlikovao dok kada Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se čuvaju stidna mjesta, nema braćo moja draga ove riječice min koja označava djelimičnost, što znači blud, zinaluk nije dozvoljen ni u kakvoj situaciji. Također vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala nakon ovih smjernica koje daje ummetu kaže nakon toga što naređuje da se obori pogled, da se čuvaju stidna mjesta, završava to riječima a to je bolje za njih. Kaže Ibnu Kefir poznati tumač Kur'ana, to znači to je čišće za njihova srca i bolje za njihovu vjeru. Od Allahove subhanahu wa ta'ala milosti jeste i to što nam je na mnogo mjesta u Kur'anu ukazao na one stvari koje su bolje za nas u našem dunjalučkom životu. Braćo moja draga, mi kršeći Allahovu subhanahu wa ta'ala naredbu, ne obarajući poglede, indirektno kao da kažemo mi znamo bolje šta je to bolje za nas. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže to je bolje za vas. Za vas je bolje da obarate poglede. A mi, kršeći tu Allahu subhanahu wa ta'ala naredbu, kao da kažemo indirektno, mi znamo bolje šta je za nas bolje. Također o dokazima i argumentima koji govori o obaveznosti obaranja pogleda jeste hadis od Esmi radijallahu ta'ala anha kojeg je zabilježio Ebu Davud, a poznati hadijski ekspert Muhammed Nasruddin, Albani je kazao za ovaj hadis da je vjerodostojan gdje je kazala Esma radijallahu ta'ala anha čula sam Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao ko od vas misli na žene Vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan, neka ne podiže svoju glavu sa sežde, prije nego li muškarci podignu svoje glave, prezirući da one vide nešto od avreta stidnih dijelova muškaraca. Također, braćo moja draga, kada razmislimo malo o šerijatu, vidjet ćemo da u dosta slučajeva šerijat daje smjernice ljudima koji ih vode Prema tome da obaraju poglede i da im smjernice kako ne bi došlo do gledanja u ono što ljudi ne želi. Jedna od tih smjernica jeste i traženje dozvole prilikom ulaska u kuću. To je nažalost stvar koja je kod nas i te kako zapostavljena. U velikom broju ljudi uđu čovjeku u kuću, a nakon toga pokucaju iz šali, pitaju da li ima bujruma, a poslušajmo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri An-Nur, gdje kaže Ja ejuha alladhina amanu, la tadkhulu bujutan gajra bujutikum hatta testanisu, wa tusallimu ala ahliha, zalik zalike hajrul lekum la'allakum tadhakkarun O vjernici, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća vjernicima. Zato svako onaj ko se smatra vjernikom, ko ima imana u svome srcu, neka dobro otvori svoje uši da čuje šta mu Allah subhanahu wa ta'ala, njegov stvoritelj, poručuje i šta mu preporučuje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite. Poslušajmo kako Allah subhanahu wa ta'ala završaje opet ovaj ajet. To vam je bolje, poučite se. Spomenut ćemo nakratko samo neki od propisa koji su vezani za traženje dozvoli jedan od tih propisa jeste da je od sunneta kada čovjek pokuca nekome na vrata da se skloni ispred vrata, da stane lijevo ili desno od vrata kako ne bi prilikom otvaranja vrata vidio ono što vlasnik kući ne želi da on vidi. To je prenešeno da je bila praksa Božih poslanika sallallahu alaihi wasallame u vjerodostojnim hadisima. Također ako čovjek zatraži tri puta dozvolu i ne bude dobio dozvolu da uđe, treba da se vrati. Braćo moja draga, to su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i neka svako od nas preispita svoje srce kada bi mu neko od komšija, a on zna da je u kući, nakon što tri puta pokuca ili pozvoni, ne dobije dozvolu da uđe, ne smije da se ljuti, jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَرْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ A ako vam se kaže vratite se, vi se vratite, bolje vanje. كف النواح فقد دعان الداعي وتجلدي أماه يوم وداعي وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لسائر كف النواح فقد دعاني Također od hadisa koji govori o obaranju pogleda je hadis kojeg su zabilježili Buharija i Muslim od Ebu Sa'ida el-Hudrija radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao čuvajte se čuvajte se sakupljanja na putevima. Pa su ashabi, radijallahu ta'ala anhum, rekli, o Boži poslaniće, mi imamo potrebu za okupljanjem, jer, braćo moja draga, njihove kuće su bile samo po jedna soba. Nisu mogli da sjedi zajedno muškarci i žene. A nažalost, nažalost, mi danas imamo ljude koji imaju trospratnu kuću, ali kada mu dođu komšije, uzijaret, zajedno se sjedi, braćo moja draga, to je stvar koja je zabranjena u ovoj našoj vjeri. Pa kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, pa ako već morate da se okupljate, onda dajte putevima njihova prava. Allahu ekber, Braćo moja draga, putevi u islamu imaju svoja prava. U islamu, braćo moja draga, svako ima svoje pravo komšija ima svoje pravo, supruga ima svoje pravo, suprug ima svoje pravo, djeca imaju svoja prava, pa i putevi. Allahu ekber, zar ima nešto plemenitije i bolje od ovi časni potpuni, plemenite vjeri. Pa kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, dajte putevima njihova prava, pa su ashabi začuđeni, upitali, a šta su to prava puteva u Božji poslaniće? Šta mislite, cijena braćo i poštovane sestre, šta je Božji poslanik spomenuo da je od prava puta? Prvo pravo puta jeste obaranje pogleda, otklanjanje neugodnosti, oni stvari koje smetaju ljudima, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla i odgovaranje na selam. Također, naći ćemo mnoge stvari u kojima šerijat daje smjernice ljudima kada je u pitanju obaranje pogleda i daje smjernice muslimanima kako ne bi došlo do toga. Pa ćemo spomenuti neke stvari zato što nemamo dosta vremena onako bez dokaza. Jedna od tih stvari jeste da je šerijat zabranio ženi da izlazi na mirisana. Zamislite, cina, braćo i poštovani sestre, šerijat zabranjuje ženi da izlazi iz svoje kuće namirisana. Gdje smo mi od toga? Naše sestre muslimanke ne da izlazi namirisane, već izlazi razgoličene. Neka zna svaka ona sestra, neka zna svaka ona žena koja se deklariše kao muslimanka da će jednog dana zažaliti za time što nije svoje tijelo pokrila onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od nje. Znaj sestro da ćeš zažaliti ali možda tog dana bude kasno. Također, od stvari koji nam šerijat ukazuje jeste da žena ne ide sredinom puta kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima. A, nažalost, mi ćemo danas vidjeti da oni ljudi koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala sklonjaju svoje poglede, da se oni sklonjaju kako bi te razgoličene žene koje se ne boje Allaha subhanahu wa ta'ala mogle da prođu sredinom puta. Također od stvari jeste da je šerijat zabranio ženi da opisuje svome mužu drugu ženu kao da on gleda u nju. Sve to kako bi se spriječilo braćo moja draga, gledanje i kako bi se spriječilo dolaženje do zinaluka. Također od stvari jeste da je šerijat dozvolio, braću moja draga, jedna opasna stvar, jeste da je šerijat dozvolio da se iskopa oko onome ko viri, ko špijunira, gleda u kuću, tuđu kuću, bez dozvole njenog vlasnika. Također, kada govorimo o obaranju pogleda, ne možemo, a da ne spomenemo jednu bitnu stvar koja je, nažalost, kod nas u velikom broju zapostavljena, a to je od čega čovjek treba da obara pogled. Na samom početku da spomenemo Čovjek musliman i žena muslimanka treba da obara pogled od stidnih mjesta osoba iste vrste. Žena pred ženom, braćo moja draga i ciljne sestre, ima stidna mjesta. Čovjek pred čovjekom ima stidna mjesta. Mi, nažalost, dosta ćemo puta primijetiti da ljudi kada su zajedno ili žene kada su zajedno, da se malo komotnije osjećaju. Nažalost, nekada je to u pitanju i kod onih osoba koji malo više praktikuju vjeru da su po tom pitanju popustili. A poslušajmo hadis Božih poslanika sallallahu alaihi wasallame kojeg je zabilježio imam muslim. Neka ne gleda muškarac u stidno mjesto muškarca, a niti žena u stidno mjesto ženi. Također, čovjek treba da obara pogled od gledanja u unutrašnjosti kuća, u hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim, Boži poslanik sallallahu alaihi me kaže zaista je propisano traženje dozvoli radi pogleda. I treća stvar, ona koja je većinom svima nama poznata, čovjek bi trebao da obara pogled od gledanja u žene strankinje. Ne mislimo ovdje, braćo moja draga i cijenine sestre, strankinje koje nisu iz već mislimo na žene kojima on nije mahrem i nimo je dozvoljeno da gleda u njih. وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال فقد وتجلدي يوم النصر العزيز مؤزرا Nakon ovog našeg kraćeg druženja spomenut ćemo neke štete gledanja u zabranjene stvari. To je, braćo moja draga, i kako bitna tematika kako bi to bio jedan od razloga koji će nama ojačati iman i koji će nam olakšati u obaranju pogleda. Prva stvar, braćo moja draga, od tih šteta jeste to je Neobaranje pogleda je jedna vrsta zinaluka. Zaista velik broj ljudi kada se kaže zinaluk ili blud ipak ima još takvih ljudi da gledaju sa jađenjem i gnusno gledaju na tu ružnu stvar a braćo moja draga, zaista se mnogo puta lahko desi da upadnemo u jednu drugu vrstu zinaluka, a to je neobaranje pogleda. Možda neko postavi pitanje, pa zar je to zinaluk? Poslušajmo odgovor Božih poslanika sallallahu alaihi wasallame na ovu temu u hadisu kojeg je zabilježio imam El bukhari od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao Allah je jedio čovjeku udio u zinaluku i to će ga neminovno stići. Zinaluk očiju je pogled, zinaluk jezika je govor. Također od štetnih stvari jeste da je u tome cina braćo i poštovani sestre otvorena nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i kršenje njegovih granica a nepokornost Allahu i kršenje njegovih granica ne obećava ništa lijepo jer kada razmislimo o ovim tekstovima koji smo spomenuli o obaranju pogleda, naći ćemo ih da su došli u naredbenoj formi, a opšte poznato je u šerijatu kada nešto dođe u naredbenoj formi ta stvar postaje vađibom ili obavezom. Također od štetnosti neobaranja pogleda jeste i to da je šerijat čina braću i poštovane sestre dozvolio da se iskopa oko onome ko viri, špionira unutrašnju skući. U hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim od Sehl ibn Sa'da da je poslanik sallallahu alihi wasallame rekao jednom ashabu koji je primijetio da viri u njegovu kuću bez dozvoli kaže da sam znao da viriš ubo obite ovim kopljetom zaista je traženje dozvole propisano zbog pogleda. Također, od šteta je i to da neobaranje pogleda umrtljuje srce. Braćo moja draga, treba li nam veći ukubet od toga da Allah subhanahu wa ta'ala umrtvi naše srce. Također, cijena braćo i poštovane sestre, od stvari koje su negativne kada je u pitanju obaranje pogleda jeste također da to vodi ka gafletu i slijeđenju svojih strasti. Također od stvari jeste da je to prvi korak kojeg čovjek učini ka zinaluku. Poslušajmo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže Ja alladhina amanu la tattabiu hutuvati šeitan O vi koji vjerujete nemojte slijediti šeitanove stope Braćo moja draga i cijenine sestre, šeitan neće čovjeku, muslimanu, vjerniku, onome čovjeku koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan doći sa tom vesesom da ga poziva odma u blud ili zinaluk. Normalno je to da bi to svako odbio, ali prva stopa jeste da čovjek počne da ne kontroliše svoj pogled. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْرَبُ zina i nemojte se približavati zinaluku. Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže nemojte raditi zinaluk, već prije toga nemojte mu se uopšte približavati, jer kada se čovjek približi nečemu i te kako je u velikoj mogućnosti da padni u tu stvar. Davno je rečeno, lakše je se mnogo strpiti na obaranju pogleda nego na bolovima koji nastaju nakon nekontrolisanja pogleda. Također od šteta jeste da to, braćo moja draga i cijenine sestre, dosta, puta biva prvi korak u popuštanju kada je u pitanju pridržavanje za ovu Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Također, kada govorimo o ovoj tematici, ne možemo, a da ne spomenemo razloge koji vode tome da čovjek ne obara pogled. Prva stvar koju mislim da je bitno da spomenemo jeste da od razloga koji vodi ka nekontrolisanju pogleda jeste slijeđenje svojih strasti i slijeđenje šetana. Također od razloga koji vode ka nekontrolisanju svoga pogleda jeste nerazmišljanje o negativnim rezultatima nekontrolisanja pogleda. Kao što smo kazali, neobaranje pogleda vodi u grijehe, a ne u lahi može čovjeka, ako mu njegovo srce pocrni u grijesima, može dovesti i dalje od toga. Također, od razloga nekontrolisanja pogleda, a to je i razlog za ostavljanje mnogih drugih ibadeta jeste oslanjanje na Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Allah subhanahu wa ta'ala je neizmjerno milostiv i to mi svi znamo i vjerujemo, ali braćo moja draga, treba da znamo jednu drugu stvarnost, a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji strogo kažnjava one svoje nepokorni robove. Također, od razloga nekontrolisanja pogleda jeste prekomjerno gledanje svega onoga što se servira muslimanima na televiziji. Također, od razloga koji vodi ka nekontrolisanju pogleda jeste ostavljanje ženitbi kada su u pitanju osobe koje mogu da se ženi, a malo opširnije o tome ćemo govoriti kada na kraju ovog našeg predavanja budemo govorili o načinima koji pomažu čovjeku da sačuva svoj pogled. Također, od stvari koje vode ka nekontrolisanju pogleda jeste često i bespotrebno odlaženje na mjesta okupljanja žena, razgoličenih žena. Također, od stvari koje vodi ka nekontrolisanju pogleda jeste iskonost i nakon toga jedan isto razlog koji je i kako da kažemo veliki razlog koji vodi nekontrolisanju pogleda jeste velika radoznalost. Nakon svega ovoga, braćo moja draga, ne preostaje nam ništa osim da spomenemo koristi obaranja pogleda, ne bi li to pobudilo želju u našim srcima da obaramo pogled od onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i nakon toga spomenut ćemo neke od faktora koji nam pomažu u obaranju pogleda. Prva korist, braćo moja draga, od obaranja pogleda jeste da je u tome pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala a znamo da pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala neminovno nosi sa sobom sreću na dunjaluku i uspjeh na ahiretu. Također, od koristi obaranja pogleda jeste da to usađuje u srca vjernika pronicljivost, nur na licu, nur u njihovim očima, kao što je došlo u jednom hadisu koji nije vjerodostojan, ali kao što kažu islamski učenjaci, nema smetnje da se neki hadis koji nije mnogo slab spomene u ovakvim situacijama kada se ljudima govori o lijepim stvarima u ovom hadisu koji, kao što smo rekli, nije vjerodostojan, kaže se da je rekao Boži poslanik sallallahu alihi wasallam pogled je šeitanova otrovna strelica, pa ko bude obarao pogled – od onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, Allah subhanahu wa ta'ala će mu dati nur i svjetlost u njegovom srcu. Također, od koristi obaranja pogleda jeste da to usađiva u srcu, u srca vjernika jačinu, snagu, sigurnost. Jer, braće moja draga, pokušajte i osjetit ćete tu jačinu, tu snagu. Pokušajte da osjetite slast imana prilikom obaranja pogleda. Jer kada čovjek razmisli ako je mogao pobijediti šetana u toj njegovoj spletki, da obori pogled kada ga šetan poziva da ga ne obori, također taj čovjek zbog jačine svoga imana može da savlada šetana i u drugim stvarima. Također od koristi obaranja pogleda jeste da obaranje pogleda, braćo moja draga i ciljne sestre, otvara čovjeku puteve koji vodi Allahovom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu i njegovom džennetu. A šta čovjeku, vjerniku, muslimanu, mu'minu treba bolje osim to da ide putem koji vodi Allahovom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu i njegovom džennetu. A obaranje pogleda također zatvara pred insanom puteve koji vode Allahovoj subhanahu wa ta'ala srđbi i njegovoj kazni koju je pripremio za nepokorni robove džehennem. Nakon ovoga, braćo moja draga, ne preostaje nam osim da spomenemo faktore koji nam pomažu u obaranju pogleda. Pa na početku ovog našeg druženja i ovog našeg izlaganja treba da spomenimo stvar, a to je osjećaj Allahovog subhanahu wa ta'ala neprestanog bdijenja nad nama. Poslušajmo Allahu subhanahu wa ta'ala govor gdje kaže وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ On je s vama gdje god vi bili zaista Allah vidi ono što vi radite. Brate moj i cijenjena sestro kada god želiš da pogledaš u nešto što nije Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio sjeti se u tom momentu da Allah subhanahu wa bdije nad tobom da meleci pišu tvoja djela i znaj da će to jednoga dana na sudnjem danu biti pročitano. Također, druga stvar, jedan od itekako dobrih načina, a kod nas sigurno zapostavljen, jeste skrušeno traženje pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što znate, mi smo imali ovdje jedno cijelo predavanje o dovi i fadiletima dovi. Dovoljno je samo da spomenemo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara gdje kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ Kada te robovi moji upitaju o meni, ja sam blizu, odazivam se molbi oni koji me moli. Također, dovoljno je o fadiletima dove spomenuti hadis Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame koji je vjerodostojan gdje kaže Božji poslanik sallallahu alihi wasallame Men lem jes elillahe jaddabu Onaj ko ne bude tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala Allah će se naljutiti na njega zato, cini brate i poštovana sestro, podigni svoje ruke skrušeno Allahu subhanahu wa ta'ala, zatraži od njega, a on može se odazvati svakoj našoj dovi, zatraži od njega da olakša nama kontrolisanje našeg pogleda, Braćo moja draga, kada je u pitanju dova, mi dosta puta pravimo greške. Kada se čovjek razboli, prvo što mu pada na um da ode kod doktora, zaboravljamo na stvoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala. Iskreni vjernici, kada ih zadesi neki musibet, kada ih zadesi neka nesreća, kada ih zadesi neka bolest, prva stvar koju urade jeste da se prisjeti Allaha subhanahu wa ta'ala, da u onim vremenima kada Allah je obećao da će primiti dove svojih robova, podignu ponizno i skrušeno svoje ruke Allahu subhanahu wa ta'ala i od njega, kao stvoritelja zemlje i nebesa, zatraži tu svoju potrebu. Također, braćo moja draga, od faktora, načina koji nam pomažu u obaranju pogleda jeste da se zapitamo da li bi mi voljeli da neko gleda u našu majku, da neko gleda u našu sestru, da neko gleda u našu suprugu. Sigurno bi odgovor u onih ljudi čija su srca čista trebao da bude ne bi željeli da neko gleda u naše žene koje smo nabrojali. Tako, brate moj, i ti sebi postavi pitanje kada, kada želiš da pogledaš u neku ženu koja ti nije dozvoljena da gledaš u nju, zapitaj se da li si zadovoljan da neko gleda u tvoju majku, u tvoju sestru, u tvoju suprugu. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu ni nefsihi. Tako mi Allaha niko od vas neće biti potpunog imana sve dok ne bude želio svojoj braći muslimanima ono što želi sebi. Zato ako ne voliš da neko gleda u tvoju majku, u tvoju suprugu, u tvoju sestru, onda nemoj ni ti da gledaš u tuđe također, braću moja draga, od načina koji nam pomažu u obaranju pogleda jeste korištenje smjernica Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame Naime, o čemu se radi? Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame u hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslim. O skupino mladića, ko od vas ima mogućnost, neka se ženi, jer će time sačuvati svoj pogled i svoj spolni organ, a ako ne može, neka posti, to će mu biti štit. Nažalost, mi smo svjedoci da imamo dosta omladinaca koji imaju mogućnost financijsku da se ženi, ali želi, kao što to kažu, želi da još prohodaju, da što više harama uradi. Takve osobe, kao što kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, trebaju da se ženi kako bi time sačuvale svoj pogled i sačuvale svoj spolni organ. Također, kada govorimo o ovome, da damo podrške i onim ljudima koji nisu baš u najboljoj financijskoj situaciji u hadisu kojeg je zabilježio imam Ahmed i Et-Tirmidhi, a šeh Muhammed Nasruddin El-Albani kazao je za ovaj hadis da je dobar. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, trojicu će Allah pomoći, trojica imaju pravo da ih Allah pomogne, pa je spomenuo jednog od te trojice osoba koja se ženi tražeći u toj ženitbi čednost. Braćo moja draga, ovo su riječi Božijeg poslanika u vjerodostojnom hadisu da taj čovjek će biti pomognut od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, od stvari koji nam pomažu u obaranju pogleda jeste da čovjek razmišlja, da razmisli malo o stvarnoj vrijednosti onoga koga gleda. Dosta puta, braćo moja draga i ciljne sestre, osobe koje se gledaju su griješnice, velike griješnice, a nerijetko i kjafirke. Zar takve osobe zaslužuju da budu gledane? Zato čovjek neka razmisli malo o vrijednosti osobi koju gleda. Također od stvari koji itekako dobro pomažu u čuvanju pogleda jeste razmišljanje o Allahu i subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama, a to je blagodat vida. Mi bi blagodat vida trebali da koristimo u one stvari koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. Nažalost, naša omladina Naša omladina ne zna koristiti svoj pogled u onome što im je dozvoljeno. Nažalost, naši omladinci ne znaju učiti Kur'an. Naši omladinci ne čitaju korisnu literaturu. Nije uslov da ta literatura uvijek bude islamskog karaktera. Ima mnogo drugih disciplina koje su dozvoljene i da se čita o tome. Nema smetnje da čovjek musliman bude obrazovan, da čita o geografiji, da čita o fizici, da čita o informatici i na kraju krajeva i da čita o svojoj plemenitoj vjeri. Također od stvari koje pomažu u obaranju pogleda jeste druženje sa bogobojaznim Nažalost i ova stvar je kod nas zapostavljena. Nažalost, kao što kažemo, ljudi ne voli da se druže sa učenim, ljudi ne voli da se druže sa onim ljudima koji imaju šerijatsko znanje, jer Takvi ljudi nisu poželjni u društvu, takvi ljudi govore o i subhanahu wa ta'ala vjeri. Takvi ljudi, ako se desi u njihovom društvu neki prekršaj, neka stvar kojom nije zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala takvi ljudi opominju na takve stvari zato braćo moja draga jedan od načina i te kako jeste druženje sa bogobojaznim dobrim vjernicima koji će čovjeka ako primijete da gleda u ono što mu nije dozvoljeno da će ga na lijep islamski način upozoriti na to također čovjek na kraju krajeva će se istidjeti pred takvim ljudima da gleda u one stvari koje nisu dozvoljene. Također da čovjek razmišlja o onome što je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za svoje pokorne robove. Možda je nekada čovjeku teško da obori pogled od onoga što je zabranjeno, ali, brate, prisjeti se u tom momentu, prisjeti se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala u svome džennetu pripremio za svoje pokorni robove sigurno će ti tu uz, uz Allahovu subhanu wa ta'ala dozvolu olakšati taj problem. Također od stvari koje pomažu u obaranju pogleda jeste razmišljanje o kazni koju je pripremio Allah subhanahu wa ta'ala za nepokorne robove. Kada god želiš da podigneš svoj pogled u nešto što nije dozvoljeno, sjeti se brate moj dragi, da meleci zapisuju djela i da će to jednog dana biti na vagi tvojih loših djela, da ćeš biti pitan za to. Također od stvari koje pomažu jeste maksimalno odaljavanje od okupljališta razgoličenih žena. Ako čovjek nema potrebu, braćo moja draga, treba se sustezati od takvih mjesta. Ako čovjek želi da prošeta, mora li prošetati? po centru grada, morali prošetat pokraj rijeke gdje se sunčaju razgoličene žene, može prošetati na nekom drugom mjestu. Također od stvari koje pomažu jeste obnavljanje teube, pokajanja Allahu subhanahu wa ta'ala za počinjene grijehe. To će uz Allahovu pomoć također biti jedan razlog više da čovjek obara svoj pogled. Također od načina koji pomažu u liječenju te bolesti neobaranja pogleda jeste zauzetost sa dozvoljenim stvarima, kao što smo malo prije spomenuli, učenje Kur'ana, da čovjek bude zauzet učenjem Kur'ana i ako bude zauzet učenjem Kur'ana, sigurno neće imati vremena da gleda one stvari koje mu nisu dozvoljene. Nažalost, mi za sve imamo vremena, ali nemamo vremena za druženje sa Allahovom subhanahu wa ta'ala knjigom. Također čovjek može, kao što smo rekli, da čita raznoraznu korisnu literaturu. Sve su to dozvoljene stvari. Također, od stvari koji pomažu u liječenju te ružne bolesti jeste da čovjek razmišlja o onome što je Allah subhanahu wa ta'ala striktno pripremio za svoje robove koji su obarali pogled. Poslušajmo hadis kojeg je zabilježio imam Ahmed od Ubade ibn Samita, a hadis je vjerodostojan kao što je to ocijenio šeh Albani, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, garantujte mi šest stvari, ja ću vama garantovati džennet. Samo šest stvari, brate i cijena sestro, šest stvari ti garantuj Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallame, a on tebi garantuje džennet. Zato svako od nas neka pokuša da zapamti ove stvari. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, garantujte mi šest stvari, ja ću vama garantovati džennet. Iskrenost u govoru, ispunite obećanja, uradite ono što vam je povjereno, čuvajte svoja svidna mjesta, obarajte poglede, sustegnite svoje ruke od ezijeta na kraju ovog predavanja samo da spomenem zbog bitnosti spomenut ćemo komentar jednog kuranskog ajeta i dva primjera iz života naših ispravnih prethodnika i time ćemo završiti ovo naše predavanje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala sudur On zna pogled koji krijumice gleda u ono što je zabranjeno a i ono što grudi kriju. Allah subhanahu wa ta'ala, cijenjeni brate i poštovana sestro, ne samo da zna ono što čovjek gleda javno, ne stideći se, već zna ono što čovjek gleda krijumici, gleda u ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i Allah subhanahu wa ta'ala zna ono što kriju ljudska prsa. Poznati mufesir, ashab ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu komentarišući ovaj kuranski ajet kaže to se radi o čovjeku koji bude u skupini ljudi pa kada naiđe pokraj njih žena on se pretvara obori pogled pred tim ljudima, pa kada oni malo postanu, da kažemo, zauzeti, on pogleda za tom ženom. Pa ako ga opet prinijete, on obori pogled, a Allah subhanahu wa ta'ala zna da je u njegovom srcu želja da pogleda za tom ženom. I na kraju, kao što smo spomenuli, ne ostaje nam ništa nego da spomenemo ova dva blistava primjera iz života naših ispravnih prijedhodnika da vidimo kako su oni shvatali ovu tematiku. Prenosi se da su jedna, da je jedna grupa žena prolazila pokraj poznatog učenjaka koji se zvao Ar-Rabi'a ibn Huthaym, pa je on, braću moja draga, zažmirio i oborio glavu. Iako u šerijatu nije obaveza da čovjek obori glavu, dovoljno je da obori pogled, ali ovaj učenjak je oborio glavu i zažmirio, i zažmirio, pa te žene kada su prolazile po, pokraj njega, pomislile su da je on slijep, pa su zatražile od Allah subhanahu wa ta'ala da ih sačuva od bolesti slijepila, da ne vidi. Do te mjere, braćo moja draga, da su ljudi za te osobe mislile da su slijepe. I drugi primjer kojim ćemo i završiti ovo naše predavanje jeste primjer poznatog učenjaka Muhammeda ibn Sirina. Kaže Muhammed ibn Sirin, tako mi Allaha, nisam pogledao ni na javi, ni u snu, u drugu ženu osim majku Abdullaha, to jest njegovu suprugu. Pa kaže, ja ponekad vidim u snu ženu, pa se sjetim da mi ta žena nije dozvoljena, pa oborim pogled, bojeći se Allaha subhanahu wa ta'ala. Cina braćo i poštovani sestre, ne ostaje nam ništa drugo nego da uputimo dove uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala da nas pomogni kada je u pitanju obaranje pogleda, da nas učini od iskrenih sljedbenika Božih poslanika sallallahu alihi wasallame i na kraju subhaneke Allahumme ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa atubu ilaike. شقيق روحي مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي آه